por bone vidi piediri, por bone audi stari. Certe nia auscultantaro iam audis multain in al nia homa cerbo, che gi estas mirinda supercomputilo con necredeble complexa reto de e cae funccioi, che la e ancora ne plene malcovris ciuin gian capabloin, che gi estas ia spezza miraclo enfermita en nia eta cranio. Tutte vere. Tamen, ne estas vera la aserto de tempo al tempo aperanta che ordinara homo usas nur dec procentoin il la potenzialo de tiu potenza machino. Fakte, granda parto de la cerbo automate funccias por garantii la bonan funcciadon de la tuta corpo, ca estas neeble calculi procentajon en citiu afero. En existas ne nur neuronoi, sed ancau gliai celoi, quiui zorgas pri la nutrado cae protectado de neuronoi trovigas pliol ol ocdec miliardoi da neuronoi complexe interligitae per fibroi, cioi conducas la nervoin impulsoin. Tiu multe nombra sistemo estigas la homan capablon lerni, paroli, memori, senti, rezoni, plani, mem regi, cun emociigi. Cae compreneble la cerbo superregas la funcciadon de la sentumoi, vidado, flarado, tushado, gustumado, audado, cae perceptado de internae organoi. Antaune longe, sciencistoi en Suda corehujo malcovris unu plian curiosam talenton de la homa cerbo. Nome ili prescribis la manieron kiel la cerbo prioritatigas la vidadon au la audadon depende de tio, ciu la homo staras au piediras. En la ciutaga vivo, la homo constante prilaboras vidain au audain informoin el la extera mondo. Se oni rigardas filmon exemple, la cerbo cun metas bildoin cae sonoin en perfecta maniero. Tamen, se oni piediras, gi donas prioritaton al vidai informoi, prefere ol sonai, por eviti stumbloin cae falloin sur trotuaro se iu homo havas cerban malsanon au misfunccion, tiam tiu prilaborado de la sentumoi fare de la cerbo ne bone funccias. Seque, la detala compreno pri tiu curiosa fenomeno povas helpi estonta in progresso en la flegado de tiui pacientoi. La Corea esploristoi usis musoin por tiu studo. Ili controllis ilian condutoin cae samtempe observis ilian cerboin per miniaturae microscopoi. La musoi estis trinitai por reagi al vidai cae audae stimuloi dum irado sur curta piso. Cae oni constatis che la cerboi de starantai musoi pli facile reagis au audai stimuloi. Chiam ili iradis, tiam iliai cerboi prioritatigis la vidadon. La esploristoi detale trovis la regionoin de la cerbo de la bestetoi ciui estas activigitae au malactivigitae dum la experimento. Illi concludis che la zerbo dinamiche aljustigas la sentumoin alla besonoi en la medio. Por plibone audi, stari. Por plibone vidi, iri. La sama fenomeno ocasas en homai cerboi. Vere raffinita maschino, ciunè?